es aicinu, ka mēs varētu tā kā varbūt saspiesties, jo, nu, lai mums visiem ir vietas, jā, lai varbūt, ka kādam ir jākas, ka mēs varam pakarināt un lai neviens nestāv kājās. Tikai īpaši prieks ir, ka pie mums ir mūsu mācītājs ar visu komandu. Tiešām tas ir liels prieks un slavu Dievam par to. Un Es aicinu, tad, kad mēs slavēsim, kad esiet atvērti un dziediet eh, nevis cilvēkiem par godu, bet Dievam par godu. Un es, ticu, Dievs, es ticu, ka Dievs caur šīm slavēšanām arī jūsu sirds darīs stiprāks un tuvāks viņam. Un pirms mēs sāksim dievkopumu, es aicinu, ka mēs lūksim. Tēvs, mēs nākam pie Tevs, kungs, un mēs no sirds Tev pasakamies, kungs, par šo laiku, Tēvs, par šo brīnišķīgo rītu, Tēvs. Un Nekas nevar būt labāks, Dievs, kā atrasties tavā tūmā, tās. Un tu zini, Dievs, ka tā ir patiesība, tās. Un mēs esam šeit, kungs, lai, lai mēs tev, kungs, sastap, tās. Mēs esam šeit, Tēvs, lai mēs Dievs iet dziļumos, lai mēs pieaug Tevī, Tēvs. Un Dievs, kungs, Tu redzi katru mūsu sirdi, Tēvs, Tu redzi, kungs, ka mēs Tev ļoti vēlamies, Dievs, savā dzīvē vēl vairāk, kungs. Un es ticu, kungs, ka šajā laikā, Dievs, ka Tu brīnišķīgi runās uz ikvienu no mums, Tēvs. Un es lūdzu, kungs, lai Tu arī piedod Dievs, ja ir mūsos kādas nesakārtotas un nepareizas lietas, Tēvs. Es lūdzu, Jēz, lai caur Tavām asinīm mēs tiekam tīrīt un šķīstīt, kungs. Piedod, kungs, ka mēs esam bijuši nepastāvīgi, ka mēs esam bijuši lepni egoistis, Dievs, ka mēs esam kaut ko no sevis, kungs, iedomājušies un darījuši pēc savu prātējās. Piedod, kungs. Mēs tiešām, kungs, noliecam galvu tās, un mēs lūdzam Dievs piedot tās. Un mēs, kungs, esam atvērti Tev tās, mēs esam atvērti Dievs Tavam godam, Tavam vārdam tās, un es lūdzu svētais gars, lai Tu runā uz mums. Lai tad, kad mēs slavēsim Dievs, lai mēs to darām no sirds, kungs, Un es lūdzu, kungs, lai katrs tēvs caur šīm dziesmām Dievs saņem piepildījumu, saņem prieku, kungs. Es zinu, kungs, ka kādam ir noskumusi sirds tās, tā lūdzu Dievs, lai Tu pieskaries tās, lai Tu, kungs, piepiltu ar prieku tās, un lai mūsu sirds gavilē tās, lai mēs savus nošļukušās rokas paceļam tās pret Tev, Dievs, paceļam acis uz Tev tās un, un slavējam Tev, Dievs. Un es Tev lūdzu, kungs, lai Tu svētī šo laiku tās, ka mēs varam izbaudīt Tavu tūmu, Tavu klātbūtni tās. Arī, kungs, ka Tavs vārds tās, ka tas Tēvs iekrīt mūsu sirdīs kā laba augsne, Tēvs. Un es lūdzu, lai katrs mēs šo sirdi Tēvs veidojam kā šo augsni, Tēvs. Ka mūsu sirds nav kā šis akmens vai ērkšķi vai ceļmali, Tēvs. Dievs, bet ka tā ir laba augsne, Tēvs, kur Tavs vārds iekrīt un es simtkārtīgs augļus. Es ticu, Tēvs, ka Tavs vārds Dievs uzrunās ikvienu, ka mēs ar Tavu vārdu, Tēvs, pieaugsim un ka Dievs Tu atklās mums jaunas lietas, Tēvs. Arī es to pasakos par šo gaveņu laiku, par šo lūkšanu laiku, Tēvs. Es lūdzu, Dievs, lai mums ir šī vēlēšanās nāk kopā, Tēvs, un es lūdzu, Dievs, lai Tu iedrošini ikvienu no mums, Dievs. Tu redzi, kungs, kam mēs katrs ejam cauri, Tēvs. Es lūdzu, lai mums, Dievs, nebūtu grūti ar Tev, Tēvs, jo Tavs nasts ir viegls, mīļais Jēzu. Es lūdzu, kungs, tiešām piepild mūsu silgas, piepild mūsu sirds, Tēvs, un lai šis laiks ir brīnišķīgs, lai šis laiks, Tēvs, ir ir prieka pilns tevs tev sastaptās. Svētais gars nāc par šo vietu, nāc svētais gars par ikvienu mums, svētī slavētājs, svētī tēvs, mīļais kungs, mūsu mācītājs, tēvs. Dievs, lai tavs vārds. Mēs tev pasakamies, tēvs, es ticu Dievs, tēvs, kad ir, mums ir liecības, tēvs, es ticu, kungs, ka tu caur mūsu dzīvēm pataisīs, ka mēs esam dzīvās liecības, ka mēs esam gaisma, tur, kur mēs ejam, tēvs. Slāv Tev pateicību, Tēvs. Es lūdzu, kungs, lai neviens neaiziet projām tāds, kāds viņš atnāk, Tēvs. Es lūdzu, Dievs, lai Tu, kungs, izmaini mūs, lai Tu iedrošini mūs, pacel jaunos spārnos, Dievs, ka mēs nepagurstam. Un lai mēs sējam, Dievs, Tavā valstībā, kā draudz, Tēvs, kā ik viens Tavs bērns, ka mēs sējam patiesību un dzīvību Tavā valstībā, Tēvs. Slāv Tev pateicību, Jēzus vārdā. Amen. kur mums ir Mārtiņš Griezītis, pacel roku. Kur tu esi? Neslēpies. Vai jūs zinat, ka ikvienam Dievs dod kāds talantus? Es iedrošināts un zinu, ka <laughs> arī tev ir kāds talants. Un Dievs tos talants atklāja mums. šitajā gavēņa laikā mums arī Liepājā, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ir Kuldīgā, Rīgā, Jūrmalā un visur citur. Oh, ah, bai daudz lietas ir pacēlušās. Un ah, ļoti arī interesantas lietas ir pacēlušās. Es gribu padalīties ar vienu lietu, kur nāca spontāni, ļoti spontāni. Un ticiet man, es pats nekad nebūtu spējis kaut ko tādu izdomāt. Nu, zinot man, kas tuvāk zina. Runies pa laulību. Runies pa laulības lietām. Vienkārši bija tā, ka mēs ar vienu brāli vienu vakar runājām par, par laulībām kā tādām, par to, par to, cik grūti reizēm mēdz iet un varbūt par, par daudz bieži iet par grūti laulībā un tā. Droši vien necelsiet rokas, kam arī zināmas problēmas, ej. bet uh, Dievs mēs tur tā runājam, runājam, un pēkšņi Dievs parādīja tā dainu. Eh, viņš, viņš, viņš iedeva, o tas ir vīriem, tā ir liecība vīriem, es nezinu, izai, izaicinājums, viņš iedeva izaicinājumu vīriem. Eh, es to, es to tā sapratu pēkšņi, tas bija ļoti pārsteidzoši. Viņš iedeva izaicinājumu vīriem, tieši izaicinājums, ja? Un viņš teica, eh, es tev esmu uzticējis tavu sievu kā, skai, kā ziedu, kā ziedu. Tavs uzdevums ir likt tam ziedam uzziedēt un smaržot. Un es vēl pēc tam piebildu, runājot ar brāli, ja tu gadījumā esi precējies, nu mēs tur savā starpā, ja mēs gadījumā esam precējušies ar kaktusiem, ja, tad, tad es saprotu, ka mūsu uzdevums ir likt tam kaktusam no sākuma uzziedēt un pēc tam pārvērsties par ozi. Ja? Bet um, uz ko tas būt, būtiskais akcents ir uz izaicinājumu vīriem, iniciatīvu un atbildību. Es zinu, ka Bībelē ir rakstīts, ka sievām ir jāpakla, jāpakļaujās vī, ja, vīriem un tā tālāk, bet tā vīra atbildība ir likt sievai no sākuma uzziedēt un pēc tam smaržot. Un es gan savai sievai, gan arī visām precētām un potenciāli precētām māsām. Es godvārds no sirds, es gribu atvainoties, ka mēs pa, pamaz jums dāvinam ziedus, ka mēs jūs pamaz lutinam, ka mēs jūs pamaz mi, mīļojam. Un tie, kas ir neprecētie vīri, eh, viena no laulības lietām, ja, ja jūs ilgojaties pēc tā, ejiet tajā iekšā ar domu, kad jūs liksiet kādam un kādam smaržāt. Paldies tēvam, es nekad nebūtu pats tev aizdomājies. Slaudījām! I see some new faces. And I'm, I want you to know I'm happy to see you. Um, um, thank you for praying for me and for my family. <clears throat> really, really appreciate it. Yeah, no verte, doubts, doubts. Um, and uh, uh, it's a joy to come to Kuldiga Church. And uh, yesterday it was good to be for prayers, Kuldiga prayers uh, we had time of just praying and singing, so it was good. we, we will be continuing the fasting for this coming week too. And uh, the Kuldiga team, they told me that the prayers will be every evening. So, um, please, I welcome you. I know it's not a very big place, but I encourage you to come and pray. Nav dikti tāda liela, bet es iedrošinātu jūs septiņos līdz deviņos. Pareizi, komanda. Jā. Tomorrow to Saturday. Vakar, jā. Liepājas astoni. Pareizi? Jā. Tad jūs zinu. I'm, uh, I'm so glad to have Santa with me. Uh, many of you probably don't know, and, but Santa has been there from a long time, part of my family. My wife and I, we, we my wife and I, we saw her when she was so small, tenth class, yeah. No, but which class? Tenth or eleventh? Eighth class ninth. When she was in the ninth class, eh, that's when we first met. And she used to come to church smiling, and <laughs> and she's still the same. Santa's in; she's helping her cousin with the business, and yeah. We're also glad to have a team, but they are not here. They are helping with the Sunday school. but it's but it's a joy to have Gunars with us. Gunars, why don't you come, please? Welcome. Uh, he he has a beautiful wife and beautiful two children. They live in Riga, and uh, he's a businessman. So, uh, and his, their family, they were good friends. They're part of Yurmala church. Jā, viņi apmeklē Jurmalas draudzi. So he came along this time to spend some time with some of our guys who are doing business to oh, share you know, things. Viņš atbrauca šeit, visu šo garo ceļu mēroja, lai pavadītu vienkārši laiku kopā ar cilvēkiem, kur nodarbojās ar biznesu un uzņēmēju darbību. So if, you, if there are any business people you want to ask oh, get to know him, please. Kāds no jums biznesa cilvēki, jums gribat kaut ko viņam pajautāt, nākt aprunāties, droši to dariet. One of the things I believe God is trying to do is to also bring about network among his people. Uh, un es zinu, ka Dievs viena lieta, ko viņš grib arī darīt, viņš grib veidot tādu kā tīklu starp saviem cilvēkiem. To connect people who are doing the same thing in different parts. Lai vienkārši savienot tos cilvēkus, kur dar vienu un to pašu lietu, bet atrodas dažādās vietās. So yeah, so we good we, it's it's good to see you man of God here. Tāpēc liels prieks tev, okay. Dievu vīrs redzēt šeit. So he's going to share something. Anna, viņš padalīsies ar pāris lietām. Lab, la, labrīt, jā. <laughs> Lai labdien! <laughs> Es te biju pāris, laikam, trīs nedēļas atpakaļ, ja? Un, un, un, un es baigi gribēju šeit apsēsties, Matīs, atceries, ja? Tu man uzstievi tur augšā, tur uz tā, tā krēsla, un es dabūju atbildēt uz baigi daudziem jautājumiem, bet es domāju, ne, šeit super vieta apsēsties, lai būtu, nu, tā vienā līmenī, nevis tur stāvēt, tā kā, nu, kaut kā, nu, un, zin kā, es tāds pagara augumu, ja? Un tad viss skatīsies uz augšu, vēl kaklu salauzīs, nu, kaut kā tā. Nu jā, un es vēlētos padalīties, man Sems tā teica, piemiedz ar aci, jā, nu, ka vajadzētu kaut ko teikt, un tad es gribēju pastāstīt vienu lietu, ka mēs ar sievu patiešām sajūtām aicinājumu, nu, šīs divas nedēļas, kas jau ir pagājušas, patiešām nodoties Dievam daudz vairāk, atteikties ne tikai no sociālajiem tīkliem, atteikties vēl no vairākām lietām, jā, bet es tās neteikšu, no, nu, nu, tas ir, jā, protams, tur bija ļoti daudz lietas, no kā mēs atteicāmies, un mēs sapratām to, ka mums jāiet arī uz lūkšanu vakariem, cik nu mēs varam. Faktiski bija tā, tad divas nedēļas, un, un, un, un, un viss, viss notiek, un tu jūti, jā, ka Dievs spēcīgs, un tad pēkšņi otrdien no rīta pieceļos jau e, tuņiešu uz darbu Ai, mājā ūdens beidzies, baigi jo, jocīgi. Man sūkņi, sūkņi visi jauni, nu, ka, kas pa lietu? Nu, labi, es tāds aize, aizēju bišķi uz darbu satraucies, bet mēs to, protams, ka gavēni tur turpinām. Izsauc meistaru, meistars bija baigi fiks klāt, un tad viņš man zvana un saka, klausies, tev tur ir kaut kāda komunikācija ar to sūkņu problēmu, nu, tas ir, nu, elektrības vadam iespējams. Viņš domāja, tur uzskaitīja mazu sadals kastīti, kas ir uz artēzisko urbumu. Un viņš man zvan, zina, man bai, ļoti, ļoti vajadzētu, lai tu sameklē, kur ir tas urbums manā zemē. Un, un, un es, es tā, zinu kā, vasarā es zinu, kur viņš ir, tas sasniedz sniegs, es vēl tur esmu tīrījis visu to laukumu, Un tur ir baigi daudz sniega. Es atbraucu darba vidū. Nu, nu, nu, tā jau tur darbā daudz kas jādara. Un, atbrauc, sāk šķipelēt, šķipelē, šķipelē, šķipelē, šķipelē. Nu, nevar sameklēt to, to urbumu. Nu, es taču zinu, kad es te pļauju zāli, man viņš visu laiku traucē. Nu, nu kad man jāapbrauc tas, tas, tas urbums, nu, kur viņš var būt, ja? Beigās es nevaru izturēt. Nu, saprot, man, man nu, tā, tā, nu, kas notiek? Ejau iekšā sāku goglē meklēt. Vajag metāla meklētāji. Nu, tik, nu, nu, es nevaru sameklēt savā zemes gabalā vienu vien, vien štruntu bleķi, ja? Nē, nu labi, vecs satais kaut ko, nāku, ūdens ir, hu, super, baigi labi. Nu tad pa, pavēl tās savā, savā zālītē sniegu šķipelējis. Nu labi, nākošā dienā, mums bija trešdienā mm, uz grupiņu, bībeles grupu, un mēs, mēs ne, nedevāmies uz, uz draudzes nāmu, un tad pie, se, pie, pie sevs, pie manas mājā tas viss notiek – Un, un es skatos, atkal man uz tā paneļa ir izmests, izmests eh, nu, nu, kad atkal, atkal vecs vajag. Nu, kas ir paliet? Nu, nu atkal tā ūdens nav. Tad jau tums un tums, un, un man sieva vēl nebija ar meitu atbraukus, un es domāju, nē, nu jāiet, man tas, nu, nu man tas, tas, tas bleķis jāsameklē, nu kur ir tas vāks? Nu, nu saprot, es tād, nu, tād, tāds uztraukums, un es tā domāju, nu jā, septiņos sāks, nu es nevaru, nu man, man kaut kāds kreņts ir vienkārši, nu Dievs, nu kur ir? Aizēj, tad, nu pilnīgi tad, tāds, tāds pašam tāds, nu smiekli nāk, zin, tur kaimiņi skatītos viens lohs <laughs> ar lukturīti, ja? Dienā nevar sameklēt naktī, ja tur, tur bakstīt, un, un zin, un, nu, faktiski pēc minūtes atrod, nu galīgi citā vietā, kaut kas, kaut kas neraktīgi. Nu labi, forši, es to bleķi esmu sameklējis, jā. Atnāk tur brāļi, mēs tur lūdzam, gā, nu, nu, nu, nu, dziedam slavas dziesmas. Ceturtdien. Nu jā, Puiks slims, tas paliek mājā. Sieva arī slim, tas arī. Nu, skaidrs. Nu, tad es saprotu, ka mēs ejam pa pareizo ceļu. Jā. Es visu laiku to tā saprotu. Nu, kad viss tur tāds sāk brukt, tur, tur, nu, pilnīgi tu saproti, ka tu ej pa pareizo ceļu. Jā. Un tad tā arī turpina. Protams, mēs nu, nu, uz to lūkšanas vakaru devāmies nu, uz maiņām. Tad vienu vakaru es, vienu vakaru sievu. Un, nu jā, un tā tas arī bija. Un, un tad nākošo nedēļu pienāk. Es domāju, nu, nu kas te vēl būs? Un nu, bija tāda pa biznesu, tur tāds, tāda uztraukuma, tu tā uzvelcies par to, nu, ka tu startē uz konkursiem, bet zini, tu jau zini jau pusgadu, at, pusgadu uz priekšu, kas tad tur vinnēs, ja? Uh, jau, jau zin kā, Rīgā, nu kā, nu, nu, kā mēs sakām, privātā dzīvē ir uzrakstīts, kur kompānija vinnēs, nu, nu pir, pirms jau tā konkursa, un tad tā, es tā jūtu, nu, tāds nemieris nāk, bet mēs to turpinam, turpinam lūgt, un tad piekdienā, piekdienā es tā jūtu, mm, kad man jāpaņem vēl kaut kas, vēl vairāk, vēl vairāk, no kaut kā jāatsakās. Atteicāmies vēl no kaut kā vairāk, un pulkstenam kādiem vieniem, nu tu jūti tāds miers, tāds siltums ienāk tev sirdī, jā, tu tā, un, un, un, un ieju, es atbraucu atpakaļ no viena no, klienta apmeklējuma, es ie, ieju firmām un saku, wow, tu gan šodien tāds laimīgs, es saku, jā, viss super, kaut gan nu tur, netur ir tie klienti vairāk, neko, bet tu tādu tā, pilnīgi mieru, ja, Un tad mums bija angļu valoda, mums, man, mums firmā angļu valoda māca, mums viens pazīstams brālis, Dominiks, mēs tur ar šo vēl tur, zin kā, nu tur pasmējušies un tā, un tā dodos, dodos, dodos uz lūkšanām. <clears throat> uz lūkšanām dodos, domāju, pazvanīšu sievai, saku, super, viss, jē, baigi labi, tur, tur, tur, tur baigais lidojums pēc lūkšanām, pēc lūkšanām, nu, bija, bija tāds, tāds stāsts. Mēs bijām ar Sēmu tur mēģinājuši nu, nesekmīgi sazvanīties. Es domāju, jāpazvan Sēmām. Tas bija kaut kāds nu, pusdesmitiem. Un kā parasti ir kādi uzdevumi. Ja? Nu, nu tāda, eh, ļoti interesanti. Viņš saka, tu zini, tur ir maisi kaut kāda, vajadzētu viņus vest. Es saku, oh, nu labi, Sar, sarunāju vēl četras brāļas, tad mēs tur tur pāris maijas, tur gar to cirku, pa to ielu, tur velkam. Tie visi tādi, tādi jocīgi, kas tie tādi pusdesmitos kaut kāds maijas stiepja. Ja man mašīna bija noparkot tur uz Barona ielas, es iekrāmējam tos maijas. Es paskatos uz savu, uz savu mašīnu, wow, nu jā, skaidrs, viss turpinās. Man tie nu, spoguļu vietā viņi tad, tad karājās viss tā, nu, ai, Tas jau, nu, man ir BMW, nu, un tas ir normāli, ka tie spoguļi ik pa mirklim pazūd, ja. Es tā karājās, es, mm. Bet viņš tāds, nu, tāds, var redzēt, tāds ķasks, nu, tur tajā vadiņā, un tā es tā. Bet pirmā doma, nevis tā, nu, kad tu esi dusmīgs, bet tā nopūties. A, kā es tikšu skuldīgi? Man bija sarunāts sestdien, nu, tur ar brāļiem tikties. Kā es tikšu skuldīgi? Es pieeju pie tā spoguļa, paņem, jo, bet spogulīts arī karājas. Tā nekad nav bijis. Ja? <laughs> Parasti jau, parasti jau tā mašīna paliek arī bez spogulīšiem, un tur tikai vada karājas. Baigi jocīgi. Es tā domāju, hm, kā viņi stiprinās. Es, taču, es patiešām neesmu, neesmu baigais eh, mehāniķis, ja, kas tur var saremontēt da jebko. Ja. Es to pielieku tā vietā. Uh, tu zini? Es domāju, nu, Un viņi turās. Es tā, pagaidi, pagaidi, es gribu viņu izņemt, un es viņu nevaru izņemt ārā. Pagaidi, baigi jocīgi, tad jau tur nekas nav salausts. Nu, un tā faktiski, faktiski, nu, nu sanāca pašam, nu, ar savām netehniskajām rokām. Kaut gan es esmu inženieris, bet es pats saremontēt, man būtu baigi grūti visu kaut ko saremontēt. Nu, nu, tas ir točin. Un, nu, tā viņš kustās, <laughs> jā, un, un, un, Un tu var redzēt, nu, ka viss vis, vis funkcionē. Un tā <clears throat> vakara vakarā mēs te ar, ar trīs brāļiem varējām parunāt par to, kas man uz sirds, kas viņiem uz sirds un, un, un, un pielūgt kopā to Dievu. Un, un, un patiešām slāvu Dievam, ka es varēju būt uz tām lūkšanām. Nu, es, es ieteiktu jums sapurināties, jo, jo nu, vakar Rīga uzvarēja, Rīga uzvarēja Kuldīgi, jā. <laughs> Mēs gan tikai ar divām mašīnām atbraucām, nu tas ir, nu skaita ziņā, bet Rīga kuldīgi uzvarēja. Tā kā, nu tiem pārējiem, tiem pārējiem, te jau pirms tam brālis iedrošināja, nu ka nākt uz tām lūkšanām, nu, es patiešām arī pārējos iedrošinu izmantot šo laiku, kas ir dots no Dieva, un slavēt viņu, teikt viņu un priecāties par viņu klātbūtni. Vēl ko es, ko es vēlējos noteikti vēl padalīt. Es esmu patiešām ilgus gadus jau kristietis, un man bija tāda doma, ja, un, un, un zin kā, nu jā, nu forši, un tu, tu, tu, tu, tu redzi jau, ka tu esi lidojumā, ka tu esi savādāks nekā citi, ja. Un tad kādus, nu, faktiski, nu, kādu pusgadu atpakaļ Dievs sāk uz mani runāt, un tad es viena no manām mīļākajām bībeles tēmām bija par, par diviem dēliem, kas, kas viens no viņiem prasīja, lai tēvs atdod savu, savu pienākušos mantojumu un devās prom. Tad mēs, es domāju, ka visi jau to stāstu zina, ja kāds, kāds grib, var palasīt, man tā šeit tā bija Lūkas 15. nodaļa. Un tad viņš nāk atpakaļ, tēvs viņu jau pa gabalu redz, uztais lielu balli, samīļo viņu, liek nokaut tur teļu, un, un, un viss notiek. Un tēvs ir laimīgs, bet vienīgais, kurš nebija laimīgs, tas bija viņa vecākais brālis. Un es domāju, es arī par savu dzīvi tā varētu teikt, kad es esmu bijis, es, nu, arī es esmu realitātē vecākais brālis savai māsai, bet es esmu patiešām bijis ļoti ilgi vecākais brālis, ka tu arī mācīt, jebkurš citu, tu vari aizrādīt, bet tu pats neredzi sevi, jo es savā laikā es lasīju to, to bībelē un patiešām ir tāds sajūta, jā, nu tas ir, tas ir stāsts par jaunāko brāli, par jaunāko brāli, kas atnāk no, no svešām zemēm bez nekā, pliks un nabaks. Mm, bet man patiešām tagad tas ir pilnīgs skaidrs, ja, ka tas ir, tas ir par ļoti daudziem no mums, ka mēs esam tie vecākie brāļi, kuri, kuri mākam tiesāt, un faktiski mēs paklausam tēvam tikai, tikai varbūt vienkāršais bības. Mēs vienkārši nespējam viņam slavēt, pateikties viņam par visām lietām, un es iedrošinu patiešām varbūt lasīt, lūgt un izmeklēt savu sirdi, lai kurš tad tu esi? Vai tu esi patiešām jaunākais brālis? Vai arī tu esi varbūt vecākais, kurš, kurš nav kaut ko piedevis, kurš vaino visā kaut ko tikai ne sevi. Tā kā es uz to jūs kā draudz aicinu un noteikti vēlos, vēlos aicināt patiešām uz to dziļāk klausīties savā sirdī. Kurš tu esi no tiem brāļiem? Vecākais vai jaunākais? Jaunākais, kurš krīt pie, pie tēva uz saviem ceļiem vai vecākais, kurām vienkārši šķiet, ka viss rullē, ar mani viss ir kārtībā. Un, un lai Dievs patiešām svētī un lai, lai iedrošina ieklausīties savā sirdī un skatīties, kurš tu brālis esi. Paldies! Paldies tev, Gunār! Pirms es došos pie Dieva vārda, es gribēju jo īpaši aizlūgt par tiem, kur jūtās neveseli, kur ir slimi. Un varbūt kāds no jums šeit arī jūs jūtaties, ka jūs esat apslims vai kaut kas nav kārtībā ar veselību. Paceļiet savas rokas tad. Lūdzu, iznākiet arī priekšā. Un mēs par jums lūgsim. Un mums ir arī jālūdz, jāpatur lūkšanās Niks Paulo. Yes. uh, piekdienu vakarā, tad es un Agris mēs devāmies uz slimnīcu. Un es jau arī stāstīju Annai, ka tas bija nu, tik īstenībā tik šokējoši, tas, ko Niks man pastāstīja. Uh, protams, labā veidā, labā ziņā. Jā, nu pie viņa tur pievienots visādas tās trubiņas caurulītes un tā tālāk. Un viņš pasmaidīja man, tad, kad es ienācu tajā palātā. Un viņš pateica kaut ko. Bet tas bija tik ļoti maigi. Un tad es piegāju ļoti, ļoti tuvu, pieliku savu ausi. Un viņš saka, kas ir, ko? Kas ir? <laughs> Un man ļoti patika tas viņa garš. Nu tā, nu kas ir, nu? No? <laughs> tāds ļoti tāds pozitīvs. Un viņš man tur stāstīja daudz lietas, vienkārši smaidīja. Un beigās viņš teica tā man, Sam, zini, ko Dievs disciplinē tos, kurus viņš mīl. Un, un īstenībā ir tik ļoti daudz lietas, kā Dievs tagad strādā viņa dzīvē. Ah, lūksim arī tāpēc par Niku. Nu, nākiet šurp. Matīs nāca un aizlūdz. Draudz, mēs visi varētu piecelties nu, kopā. Lūksim par Niku, kurš ir slimnīcā. Lūdziet arī par citiem brāļiem un māsām citās draudzēs. Un lūksim par šiem dārgajiem brāļiem un māsām. Jā, dārgais debes tēvs, paldies Tev, kungs, es, ka mēs varam nākt Dievs pie Tevis. Slavēts, lai Tavs vārds Dievs Tās mēs esam nākuši Tev slavēt, mēs esam nākuši Tev dot godu. Mēs esam nākuši Dievs Tev meklēt, mēs esam nākuši Tev pies, pielūgt. Tēvs, mēs stāvam šīm vajadzībām, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, šīm fiziskām vajadzībām šajā brīdī, Tēvs. Un es vienkārši ticībā lūdzu Dievs par pilnīgu dziedināšanu, Tēvs. Es pateicos, kad mēs dziedājam ar dziesmu, Tēvs, ka Tavās brūcēs mēs esam dziedināti, Dievs. Tavās brūcēs ir spēks, Dievs. Tev ir dot visu vara, tev ir dot pilnīgi brīvību nākt šeit un dziedināt. Un mums ir dot visa vara un pilnīgi brīvība iet pie Tevs ar šo vajadzību, Tēvs. Es lūdzu Tēvs, lai kas arī ir šiem cilvēkiem, Tēvs, Tu zini, Dievs, es līdz galam visiem nezinu, Tēvs, bet Tu pārziņi viņu ķermeņus, Tēvs, un Tu zini, kas tur ir vains, ja tur kāds bacils Tēvs ir, kungs, vai kāds vīrus Tēvs, kungs, lūdzu To aptur, Tev apstādini, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Mēs Tev pateicamies, Dievs, kungs, kad viss lietas strādā par labu. Es lūdzu, lai klēpi rimstās Tēvs, lai atbrīvojās plaušas Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, lai būtu brīvu, ko elpot Tēvu skaidrītēji, Dievs. Un es vienkārši Tev pateicos, Dievs, kad uh, pāriem, Dievs, kas, kas kaut ko slimo, Dievs, Tēvs šeit, un mēs pielūdzam Tev, mēs piesaucam Tavu vārdu. Un Tēvs, mēs lūdzam arī par Niku, Dievs, mēs lūdzam, Dievs, kungs, par ātru atveseļošanos, Dievs, Tu zini, kungs, ka tik daudz lūkšanas ir gājušas Tavu tronu, visu šo nedēļu, Tēvs, ja Tev Tu esi piesaukts, Dievs, mēs Tev vēl turpinam piesaukt, Dievs, mēs turpinam, Dievs, lūgt par šo dziedināšanu, Tēvs, mēs turpinam, Tēvs, lai šī atvesaļošanās notiktu ātri, Dievs, un lai viņš tiešām, lai viņam šī plauša, Dievs, kas visvairāk pa ko ārsti, visvairāk raizējās, lai šī, šī plauša sadzīta tēvs Jēzus Kristus vārdā, Dievs, lai nebūtu tur. Lai tas būtu brīnums, kad ārsti arī tas varētu redzēt, Dievs, kad viņu, viņu slēdziens, viņu viedoklis, viņu gudrība tēvs ir, ir, ir nav galējais vārds, Dievs, kad tavs vārds ir galējais vārds, to, ko tu sāki, tas ir galējais vārds, Dievs, un tāpēc mēs arī lūdzam tēvs, Kungs, kad ir viņa acīs, tas būtu brīnums Dievs un niks zināt uz mūžu mūžiem, kamēr viņš vien dzīvot, viņš zināt, ka tu esi Dievs, kas dziedina Dievs, ka tu esi Dievs, kas pieceļ no gultas Dievs. Es lūdzos, kungs, kad kā ārstiem tas būtu par brīnumu tēvs, kad viņa ģimenē tas būtu par brīnumu tēvs, kungs, cik ātri šī atvesaļošanās notika tēvs. Es lūdzu par visiem kauliem, lai viņi sadzītu tēvs, lai saaugt pareizi, lai viss, kas ir lausts tēvs un tavs vārds, kurš saka, tu esi mūs salauz, tu mūs arī dziedini tēvs. Un es tev pateicos, Dievs tēvs, tāpēc es tev lūdzu, kungs, Jēzus Kristus vārdā, mēs paceļam Niku tavā priekšā, tēvs, mēs lūdzam Dievs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu arī par nākotni, lai ko arī cilvēki saka, tie viedokļi nav paši galvenie Tēvs Jēzus Kristus vārdā. Lai ko ārsti, lai ko arī kurš cilvēks varot vēlēties teikt par viņu nākotni, kā viņam būs, Dievs, tas nav, kungs, pēdējais vārds, tavs vārds, Dievs. Tu viņu var pilnībā dziedināt, Tēvs, ka no viņam pēc tam nekā nebūtu, nekāds miņas no tas, kas ir noticis, Tēvs. Kungs, ka viņš varētu skriet, ka viņš varētu staigāt, viņš varētu strādāt, un viņš varētu redzēt, kā viņa meitiņa uzaug, Tēvs, viņš varētu lai tur nebūtu nekāda sarežģījuma tēvs. Mēs to lūdzam tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Paņem šo situāciju un patais to tev par pilnīgu godu, par pagodinājumu tavam vārdam, Dievs tēvs un kungs par iedrošinājumu citiem, kas slimo, piedrošinājumu tiem pašiem cilvēkiem, kas tur pats slimnīcā ir, kur, kur ir niks. Dievs, ka viņš būtu kā gaisma tēvs. Un es lūdzu, Dievs, tur viņam šo gāru tēvs, tur un iedrošini tās, lai viņš arī nepadotos tēvs, ne depresijai, nekādai, nekādam rūgtumam, nekam tēvs. Lūdzu, kungs, tu zini, tu parādīsi viņam viss, kāpēc tas notika tēvs. Un ja kuram ir tas jā, to jautājumu jāuzdod, tas ir viņam, Dievs. Un es zinu, ka tu viņu apmierinās tēvs šajā lietā. Paldies Tev, Dievs, ka mēs Tev varam piesaukt. Tu esi dzīvais Dievs, Tu neesi akmens, Tu neesi glazna, Tu neesi nekas, ko cilvēks ir darinājis. Tu esi dzīvais Dievs, Tu mūs esi radījis un Tu mūs pazīst līdz, līdz pilnībā, Dievs. Un Tu mūs dziedini, Tēvs. Paldies Tev, kungs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Lūdzam par Andu. Ka viņi dosies šodien uz Rīgu pie Nika. Kungs, es lūdzu Tavu aizsardzību pār viņu un pār Elizabeti. Un par visu to, Dievs, kas ir nepieciešams šai ģimenei, lūdzu nodrošini to. Un Dievs, mēs pateicamies par to, ka tiešām visas lietas, kas notiek, tās notiek uz labu Tevī, mans Dievs. Paldies Tev! Lord, Un Dievs, paldies par to vārdu, ko tu esi sarūpējis pie mums, pie, priekš mums šodien. Lūdzu, palīdz man un Santai. Vienkārši nodod tavu sirdi taviem cilvēkiem. Un es lūdzu Dievs, lai tas esi tu, kas pārveidoja katru vienu no mums. Vārds pieder tev. Mēs, Dievs, piederam tev. Palīdz mums lai mēs ejam mazumā. Un kungs Jēzus Kristus aug mūsos. Šajā vietā, kungs, mēs Tev uzticamies. Un mēs satriecam un salaužam jeb katru vienu ienaidnieku uzbrukumu Jēzus vārdā. Un lūdzu, Dievs, es Tev lūdzu, lai katru klīstošu prātu vienkārši Tu bloķētu. Un es lūdzu Dievs, lai mēs visi spētu koncentrēties, lai mēs visi būtu šajā lūkšanu garā un vērstu savu skatu uz Tevi, mans Dievs, un nevis uz cilvēkiem, bet uz Tevi, mans kungs. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Kas padara kādu cilvēku vai kādu patiesi izcilu tajā, ko viņš dara? Tad kas padarīja Maiklu, piemēram, kas padarīja Maiklu Jordānu par to, kas viņš ir? Vai jūs to zinat? Talants, darbs. Turpināt, jā, neatlaidība. Neatlaidība. Vēl kas? <laughs> Viņa smaids. Tātad vēlēšanās, pacietība. Nu, jūs esat tik gudri, nu? <laughs> Vārdu, man liekas, šodien vispār mums nevajag, ne? No. No. Mērķis. Mērķis, jā. Vai vēl kas? Practice. Practice. Treniņš, jā. Today I want to talk about is what is your habit. Un šodien es gribu parunāt par to, kas ir jūsu ieradumi. Nu, ko, kas ir... Habit makes, made Jordan Jo tas viņa ieradums, ja, ko viņš mēdz visu laiku darīt, viņš, eh, tas padarīja to Maiklu Jordānu par to, kas viņš ir. Un mūsu ieradumi ir ļoti svarīgi un nozīmīgi. Okay, some, uh, who, how, how true, un es nezinu, cik tālu tā ir patiesība. But it seems Es nezinu, vai tā ir īsti ir tiesa, ja, bet psihologi, nu, tie, kuri pastudējuši vairāk par cilvēka dabu un raksturu un tā, viņi saka, ja tu kaut ko dari 21 dienu, nu tā no vietas, ja, tāpēc tās 21 dienas tas kļūst par tavu ieradumu. Tas vienkārši ieiet visā tavā sistēmā un būtībā, bez tā tu vairs nevari. Un tagad pastudēsim dažas interesantas raksturvietas. Atvērsim pirmo mūzes grāmatu. Otrā nodaļa. Pavisam vienkārši rakstu vieta, bet tajā pašā laikā ļoti spēcīga. Eh, es ceru, ka jums ir līdzi uz Bībeles. Un es arī iedrošinātu jūs pierakstīt, lai pēc tam, kad aiziet mājās, arī varētu par to vairāk paskatīties, pamācīties, pastudēt. Tad pirmā mūsu grāmata, otrā nodaļa. Tātad Dievs, viņš radīja tur visu. Viņš radīja vīrieti un sievieti. Un viņš saka, tas ir labs, tas ir skaisti. Ja? Un uh, nav vēl noticis grēks tad viss ir bez grēka vēl. Viss ir vienkārši perfekti un ideāli. Nu, tik skaisti, nu, svētīgi, nu, viss ir... Oh, <laughs> Labi. Tad, tad 15. pāns. Tad, tad mēs varētu visi lasīt šo pāntu skaļi kopā. Ja, tad otrā nodeļa 15. pāns. 1, 2, 3. Un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Kas ir tas viņš? Tas ir cilvēks. Tad Dievs katram no mums ir iedevis to dārzu. Tā varbūt ir tavs sieva, tas varbūt ir tavs vīrs, tavs bērns, draudze, ģimene, garīgā ģimene, talants. Nu, dažādas lietas. Dievs to ir svētījis un Dievs to ir iedevis tieši tev. For you to take lai tu parūpētos par to un, un sargātu to. Un tas nozīmē to, tad, kad es saku, nu, dārs, lai, lai, lai par to sargātu un rūpētos par to, tas nozīmē, Ja es par to neparūpēšos, tad es varu aiziet kaut kur, nu, prom. Nē, nu, jā, nu, pazust. Nu, tas var doties pavisam citā virzienā. Tātad, ir kaut kas, ko Dievs dara, bet ir arī kaut kas, ko man vajag izdarīt. Nu, bez tā nekas nenotiks. Man ir vienkārši, mans uzdevums ir parūpēties par to, sargāt to. Tas nozīmē, ka pie tā regulāri ir jāstrādā. Nu, nav tāds deju solis šitas, jā, vienkārši. Nu, bet eh, regulāri man par to lietu ir jāparūpējās. Tavs ieradums ir ļoti svarīgs. Katru dienu regulāri tas, ko tu dari. Un es tagad nerunāju par to, ka tu pats, es nezinu, ka tu nerunāju tagad par to, ka, nu, ka tu regulāri iedzer kafijas tastīt vai palisi ziņas toltē. Nu, nu, par to es te nerunāju, ja? Es runāju, ka mums ir, mums ir jābūt šiem te garīgiem ieradumiem. Un tagad paskatīs, paskatīsimies, kas ar šiem diviem cilvēkiem notiek. Atvērsim to pašu tātad pirmā mūzes grāmata, bet piektā nodaļa. Un šī, šī te nodeļa vispār tik traka ārprāts. Te ir rakstīts par to, kā cilvēki dzīvoja līdz 900 un cik tur to gadu vecumam. Iedomājieties, mani, nu, 900 gadu vecumā, nu. Tas ir vienkārši ārprāts, ne? Seb, vienkārši viss pazūdīt, tavs laiks ir beidzies. <laughs> es saku, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. <laughs> Labi. Tad, tad pirmā mūzes grāmata, piektā nodaļa. Un izlasīsim... Lasīsim no 21. līdz 24. pantam. Lasam visi kopā. Un Enoham bija 65 gadi, kad viņš dzemdināja metuzālu. O, oh, aleluja. Tā. Ja jums nav bērnu vēl, Nebaidieties, laiks vēl tā kā būtu, ja? 65 gadi. Tā, <laughs> labi, lasām tālāk. Un Enoks vadīja savas gaitas ar dievu, un pēc metuzāla dzemdināšanas dzīvoja vēl 300 gadus un dzemdināja dēlus un meitas. Un viss Enoha mūžs bija 365 gadi. Un Ēnoks vadīja savas gaitas ar Dievu. Tad viņa vairs nebija, jo Dievs ņēma viņu pie sevis. O, traki, nē? Labi. Tad, kad mēs. Tad, kad mēs bijām bērni, mans tēvs to mācīja paskaidrot tādā ļoti brīnišķīgā veidā. Nu, šo stāstu. Labi? Viņš teica tā. Enoks sāka staigāt kopā ar Dievu. Viņš staigāja, staigāja, staigāja, staigāja, staigāja, staigāja. Un tad Dievs atskatījās apakaļ un teica, ah, neiesim vairs atpakaļ. Jau tāls ceļš ir noiets. Nāc kopā ar mani mājās. Un es atceros, man tas likās tā, wow! Kāpēc šeit es? Latviešu bībelē, latviešu valodas bībelē. Tur ir pateikts tā ļoti vienkārši, bet paplašinātajā tulkojumā ir teikts. Ino ka tas bija vienkārši ēnoha ieradums. Nu, vienkārši bez tā viņš nevarēja. Viņš staigāja, turpināja iet kopā ar Dievu. Tas tik ļoti interesanti, ka tas bija viņa labākais ieradums. Ka viņš staigāja kopā ar Dievu katru dienu. Nu, kamēr viņam tur apkārt bija tie citi dēli un meitas. Ārprāts, bērni jāpieskata. Nu, šitas darbs un tas tur tas projekts. Nē. Ieradumi. Labi ieradumi. Nav viegli tos veidot un celt. Bet staigāt kopā ar Dievu – tas ir vienīgais avots, kas paturēs doši, drošībā tavu dārzu. Un tad, kad es paskatos uz Ēnoha dzīvi, es nevaru Dievam pateikt. Dievs, zini, ko man laika nav. Man jābūt kopā ar bērniem. Vai zini, man ģimene ir, nu, tur, biznes, draudze, nu, nē, nē, nē, nē, nē. Ēnaham vispār tur bija tik daudz tie dēli un meitas. Ļoti daudz lietas notiek apkārt. Bet viņam bija šis ieradums. Un kāds ir tavs ieradums? Jo tev ir iedots šis dārs. Tu to esi saņēmis. Te, tev tas ir jāsargā. Tev ir jārūpējās par to. Un ja tu par to nerūpēsies, tad tā čūska nāks un tevi pievils. Kas ir tavs ieradums? Sem, kāds ir tavs ieradums? Mans ieradums ir staigāt kopā ar Dievu. Mans ieradums ir ātri piedot. Mans ieradums ir jebkurā situācijā, notiek galīgs ārprāts. Mans ieradums ir vienkārši tajā visā slavēt Dievu, uzticēties Dievam, un tas ir mans ieradums. Oh, Oi, man ir bērni, man finanses vispār nav. Oi, protams, esmu slims. Labi, Dievs, nu, nu, Dievs, nu turpināt, nu vajag, vajag, vajag, vajag turpināt čūska nāk. Ieradumus ir grūti veidot. Trīs gāds, ne, jā, trīs, divi gāds vai trīs, nu labi, nu sometime back. Kaut kādu laiku apakaļ vienalga, cik? Cilvēki saka man, Sēms. Cilvēki man teica, zini, Sem. Uzmanīgs tavā filmā. Eh, parūpējies par savu ķermeni. Likās, labi, labi. Uh, nu, ir kāds fitnes klubs, kas atrodas netālu no manas mājas. Tātad uh, es aiz, uh, aizgāju, tur bija tāds īpašs piedāvājums, atlaide. Nu, kaut kur 30 lati mēnesī tas abonements. Un man sieva teica, man sieva teica, tajā pašā laikā nedomā par to naudu, tā ir tava veselība, tev tas ir jādara. Tad es eju, eju, aizeju, aizeju uz to fitnes klubu. Huh! Es redzu tur tās bildes. O, Schwarzenegger stāv. <laughs> es domāju, jā, jā, jā. Aizeju uz nākamo to istabu, telpu. Tur Rembo nofačēts ar tādu lietu savā mutē un, un, un, un, un ieroci un muskuļiem. Oh, un es skatos un es domāju, jā, jā. un es ieju iekšā tur tajā telpā. Un tur tajā, nu, tajā zālē tur dažādi tie džeki, tur, nu, tur viens tur ko tur dara. Tur. Un kāds, cik, kāds vīrs, viņš vienkārši ņēma 150 kg, vienkārši tā cilā. Nu, tā vēsi, nu. Un tu vari paskatīties, <laughs> jā, kamēr tu skaties, liekas, ok, baigi labi, jā, es ar tā gribu. Un uh, mans draugs, viņš strādāja par, par to instruktoru tur. Un viņš saka, oh, čau, Sam, nāc, nāc, nāc, nāc šurp, es tev parādīšu, kas te, kas te jādara. Es saku, <laughs> es saku, jā, jā, Bils, redzēji, jā? Es saku, klausies, Es gribu tādu labo ķermeni, es gribu nu, izveidot viņu. Un es gribu to ātri, es gribu to ātri. Man kungs vajadzīga ir pacietība, bet man vajag to tagad. Viņš saka, paga, paga, paga, paga, mierīgi, mierīgi. Viņš saka, tiem abiem diviem šeit pie sienas, es prasīju baigi ilgo laiku. Yes, yes. Un viss tas, ko es dzirdēju, tas man izpūta kā tādu balonu. Bet viņš saka, bet Sam, ja tu to darīsi katru dienu, regulāri, katru dienu būs, dabūs, rezultāts būs. Es tā labi? Labi, labi. Labi, un tagad vispirms nosvērsimies. Šausmas. Jā, tad Sam, nu, ko tu ēd? Nu, kā tev ēšanas ieradumi? Nu, zini, nu, um, no rīta Hesburgers pusdienās McDonald's, vakariņās Lidonu. Nu, tas tā kā joks, jā, nu, tas ir stāstī, ko es ēdu. Viņš saka, fu, fu, fu, zini, ko, viss kaut kas jāmaina. Uh, un tad viņš man uzlika uz tā skrejceliņa, jā. Uh mhm. -huh. Un tad viņš tur, tad viņš tur uzliek, jā, to visu, to, to ātrumu, to režīmu, jā, tad tur viss tā paceļās. <laughs> un viņš saka, 25 minūtes darbojies. Un es, o, īsi, jā, nospiež startu, sāku iet lēnām, eju pa to skreiceliņu, eju, eju. Un tur tas sievietes tur apkārt arī kaut ko dara. Es te tā. Un, un tad viņi tur televizoru ieslēdz. Un tur bija, nu, kā, kaut kāds tur hokeja rāda, kaut ko. Nu, tur, nu, tur, nu, tur maska ar Dinamo Rīgu, tur ar kaut ko spēlē. Eju, baigi labi, forši. 5 minūtes, pēc 5 minūtēm, 5 minūtes vēlāk. Ārprāts, kas vispār te notiek? Pēc 25 minūtēm es kā tāds ruks izvīnos svīdis. Un tad visi tie dažādie vingrinājumi, kas man jāizvilda. Ak, mans kungs! laikam divus mēnešus izvilku. <laughs> nu, bet bija izmaiņas, es, nu, zinu, bija izmaiņas, bija, bija, bija. Jā, nu, svars kritās un... Es atceros, man sieva man pieskārās, viņa tā... Uhu! <laughs> Uhu! Bet es vienkārši to pārtraucu. Kāpēc? Ā, oh, zini, šodien man nav laika. Un pēc tam atkal sākās visas manas veselības problēmas. Adam, Ādam, es esmu iedavis tev dārzu. Es to esmu svētījis. Es to esmu dāvājis tieši tev. Tu tagad parūpējies par to un sargi to. Enoch, daudz bērnu tev. Tik daudz atbildības. Sieva, bērni. Tev jāparūpējās par finansēm, nu par visām daudzām dažādām lietām. Bet viņš ieraduma dēļ, viņš turpināja staigāt ar Dievu. Tad un Izraela armija, viņi visi drēb un trīc. Viens vīrs no tās pretējās filistiešu puses. Viņš pieceļās un viss, ko viņš dara, viņš kliedz un bļauj. Vienalga, kurš no jums. Ja jūsos ir tas, nākat šurp un cīnaties. Un Bībelē ir teikts, ka Sauls un visa armija vienkārši dreb un trīc. Dieva tauta. Trīc un dreb. Un tad ir teikts, kad saules dzirdēja, ka bija kāds puisītis, kurš nāca, jā, es iešu viņu cīnīšos. Un saule saka, nu pasauc viņš šur, pasauc. Un tagad tad pirmā Samuela 17. nodaļa. Lasīsim no 31. panta. Kad šie vārdi kļuva zināmi, ko Dāvids bija runājis, tad tos pateica arī Saulam, un viņš lika to atvest pie sevis. Un Dāvids sacīja Saulam, lai neviena vīra drosme nesaplok viņa dēļ, tavs kalps noies un cīnīsies ar šo filistieti. Fantastiski. Bet Sauls sacīja Dāvidam, tu nevari stāvēt. Tu nevari stāties pretim šim filistietim, lai ar viņu cīnītos, jo tu vēl esi zēns, bet viņš ir karavīrs no savām jaunības dienām. Pat arī ļaunajam ir vajadzīgs uh, ieradums. Jo tavs ienaidnieks Viņš arī trenējās. Viņš ir trenējies. Okay, okay. Tad Dāvids sacīja Saulam, yeah. tavs kalps ir bijis pie sava tēva avju gans, un kad nāca lauva vai arī lācis, un tie nesa projām kādu no avī, avi no ganāmā pulka, yeah. tad es devos tos vajāt, un es tos nogalināju bet laupījumu es izglābu no viņu rīkles. Kad nu lauva pret mani cēlās, tad es viņu it spēcīgi sagrābu aiz krēpēm, to situ un nošitu. Tik labu lauvu, kā arī lāci tavs kalps ir nosits, un šis neapgraizītais filistietis būs kā viens no tiem, jo viņš ir tā dzīvā dieva karapulkus izaicinājis. Un Dārvids turpināja un sacīja: Tas kungs, kas mani ir izglābis no lauvas un no lāča ķetnām, tas mani izglābs arī no šī filistieša rokas. Tad Sauls sacīja: Ej, tad arī tas kungs lai ir ar tevi. Wow. Tad, kad neviens neredzēja Dāvidu, tad Dāvidam bija uzticēta sava tēva avis. Tās nepieder viņam pašam, ja? Ieklausieties uzmanīgi, tās nav viņa avis. <clears throat> Tās pieder viņa tēvam. Daži no jums var teikt, bet Sam, klausies, man nav pašam sava dārza. Yeah. Nu? Dievs varbūt ielicis tevi, tad, tevi atbildību par kaut kādām lietām, kas varbūt pieder kādam citam. Piemēram, kalpošana. Draudzē. Tu varbūt neesi tas galvenais mācītājs. Ja, tu neesi līderis, bet tev ir kaut kas uzticēts. Tad Dāvids, Dāvidam tika kaut kas dots. Tad, tad tēvs par viņu aizmirsa. Nu, tad, kad nāca. House, ja, tad, kad nāca viņš uz savām mājām, tas tēvs par viņu pat bija aizmirsis. Tad, tad iedomājieties, kāda ir Dāvidas situācija. Viņš tur viens pats tajā mežā. Tad, kad neviens viņu neredz, bet viņam ir tas ieradums. Bāba Un Bībelē teica, ka daži no psalmiem pat tika sarakstīti tieši tajās dienās. Tad kāds bija tas viņa ieradums? Ka neviens viņam nebija apkārt, tikai tur tās avis. Un viņš mēdz dziedāt slavas dziesmas Dievam, viņš viņu slavēja, viņš sarunājās ar Dievu. Viņa ticība pieauga. Un tad nāk tur tas Tad, tad kāds ir Dāvida ieradums? Būt atbildīgam. Ah, bet tas taču nav mans savis. Lūdzu, lauva, ņem viņas. Oh, Dievs, paldies Tev, Tu mani aizsargāji, Tu mani pasargāji. Un viss tikai vienu āvi mēs pazaudējām. Ai, Tu paldies. Nu, Dievs, paldies Tev un, protams, viņš var doties, protams, viņš var doties mājās un teikt, tēti, zini, kas atnāca tur tā lauva? Un tās teiktu, fū, paldies Dievam, tu esi, tu esi drošībā, ar tevi viss ir kārtībā. Ā, ah, nu vienu, vienu abi viņš tur vienu aitiņu aiznes, nu labi, tas nekas. Bet Dāvids, viņš bija unikāls, viņš bija īpašs. Tad, kad nāca tā lauva un paņēma to vienu no tām avīm, Dāvids domāja, es pat vienai pašai no viņām neļaušu pazust un paņem prom. Viņš teica, viņš vienkārši devās pakaļ, satvēra viņu un nogalināja. Dievs to redzēja. Kad šim te puisim ir tik labs ieradums. Atbildība. Ah. Ai, ai, ai. Oh, oh. Ai. Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Sātans nāk kaut kur problēma. Ai. Labi. Staigāt kopā ar Dievu, parūpēties par abīm, bet nāk lācis. Tieši to pašu lietu, tieši to pašu lietu dara Dāvids. Viņš iet cīnās, dabū apakaļ, viss notiek. Dievs, Dievs redz, Dievs vēro. Neviens cits to nav redzējis. Neviens cits par to nezina. Iespējams, varbūt neviens nezina, kā tevi sauc. Varbūt neviens pats nezina, kas ar tevi tagad notiek. Bet Dievs ir tas, kas to visu redz. Un pēkšņi tagad viņš atrodas situācijā, Goliāts ir viņa priekšā. Bet Dāvids, bet Dāvids, viņš jau tur atpakaļ jau bija trenējies, tad viņš bija uztrenēts, viņā bija, viņā bija šis ieradums, šis tip, kā Ēnokam, viņš ieraduma dēļ, viņš staigāja kopā ar Dievu. Un arī Dāvidam bija šis ieradums staigāt kopā ar grūti laiki. Augsti! Ir visur augsti! Bet šī atbildība, kas bija kā ieradums, varbūt šis pat nav mans dārs. Tas, šī auss pieder manam tēvam. Bet tā ir mana atbildība. Un tad, kad es esmu par kaut ko atbildīgs, tad vienalga, lai arī kas notiktu. Neviena pati no viņām nepazudīs. Un Dievs zināja. Viņš zināja, ka viņš šim te puisim var uzticēties ar lielākām lietām. Viņš nogalināja Goliātu. Visu tautu, wow, wow, Dāvids, Dāvids, Dāvids. Bet viņš paturēja šo ieradumu un tāpēc arī Bībelē ir saukts eh, viņš par um, vīru pēc Dieva paša sirds. Kāds ir tavs ieradums? Daudzas gadus atpakaļ. Tad, kad Dievs sāka darboties manā dzīvē, daži ieradumi pavadīt laiku kopā ar Dievu. Spending pavadīt laiku vienkārši studējot Dievu vārdu. Katru svētdienu vienalga arī kas notiek. Es došos uz dievkalpojumu. Ja vien man ģimene, mēs kaut kur, nu, kaut kur, nu, piemēram, ja teica, mām bija kaut kur devušies projām. Bet svētdienās es sēdēju tur aizmugurē un klausījos Dievu vārdā. Es klausījos. Es klausījos un to pieņēmu savā sirdī. Un, un es atceros, kā mans tēvs, viņš izdarīja kaut ko tik ļoti spēcīgu. Vienu dienu, svētdien no rīta. À, pirms mēs devāmies uz draudzi, à, viens no viņa, viņa māsas dēliem atgriezās mājās – His sister's son came home from like one, something like one day journey. Tad, tad, tad viņas tātad māsas dēls atgriezās no kaut kāda tur, nu, es nezinu, kaut kur viņš bija izbraucis, un tas viss tas ceļa posms prasīja vilcienā, nu, super ātrā vilcienā veselu dienu. Atnāk iekšā, au, čau, čau, au. Un mēs visi esam tik priecīgi viņu redzēt, un... Un es atceros, es tur tāds maziņš vēl, un mēs tā, jo, jo, čau! Un tad mans tēvs paskatījās uz viņu un teica, viņš saka, es zinu, esmu tik priecīgs tevi redzēt. Un zini ko? Mēs tagad dosimies uz draudzi. Slavēt Dievu. Tev ir divi varianti tagad. Vai nu tu nāc kopā ar mums, vai vai pagaidi šeit, kamēr mēs atgriezīsimies atpakaļ? Ieradums. Un bez jebkādiem kompromisiem. Es nezinu, cik daudz no jums jūs zinat šo stāstu par mani un maniem brāļiem. Četri, četri dēli mēs esam, ja? Un bija laiks, kad svētdien no rīta. All four of us visi četri no mums Tā, ah, nu viss caurē mums ir. Brīvībā. Jā, brīvībā. Mēs svētdienas rītā piedzīvojam brīvību. nu, vienkārši Schengen zona, bez vīzu kontrolas nekas. Jā, nu mums visiem baigā caurēju. Jā, četri dēli. Svētdienas rīts. Un mans tēvs, viņš nav mācītājs, viņš vienkārši ir dievu vīrs. Jā? Tātad. tad. Mana māma vienkārši. Ā, ā! Un mums bija mājās tikai viena tolete. Ja? Un es atceros, mans eh, vecākais brālis. Tad viņš tur tajā tol toaletē ir aizņēmis. Mēs trīs gaidām aiz durvīm. Mums tā ir vajag. Viņš iznāk tā labi nākamais. Es, es ieeju, nākamais trešais, pēc tam iet iekšā četri dēli. Un tad, kad tas ceturtais brālis iznāca ārā, Tad pirmais jau ir gatavs atkal ieņemt viņa vietu. Tā tad. Ai, mana māte saka, tēvam, zini, mīļais. Es domāju, viņiem tur kaut kāda saruna bija. Um, viņa saka, nu, zini, ko mīļais, nu, varbūt tu ej, nu, tu dodies uz baznīcu. Mēs tad, nu, kaut kā <laughs> tiksim galā, jā. Ja? Tiem no jums, kuriem ir jau pašiem savi bērni, jūs saprotiet, jūs to ļoti labi ziniet jūs saprotat, kāda ir tā situācija? Četri bērni, visiem caurēji. Nu, ko lai dara? Mans tēvs, mans tēvs viņš teica, un tas bija tas, ko viņi abi divi lūdza, viņam un mamma. Viņa teica, tēvs. Viņš saka, Viņš saka, Dievs, ar to ģimeni, kur tu man esi devis, mēs visi kopā brauksim uz dievkalpojumu. Un no tā mirkļa, ka mēs izgājām ārā no savas mājas durvīm, viss, viss pārstāja. Mēs, mēs četri, četri bērni domājam, nē, ak, nē. <laughs> nē, nē. Un mans tēvs vienkārši paskatījās. Nē, nē. vienkārši viens viņas skats. Un nav nekādu kompromisu. Nekādiem kompromisiem mēs neiziesim. Mēs dosimies un slavēsim Dievu kopā. Mēs četri tagad izējām ārā no mājas ar māmu kopā. Tēvs aizslēdz durvis, un uzreiz viss apstājās. <laughs> Man tas ir kaut kas, nu tiešām kaut kas wow. O, lauva, lauva, lauva! Kur tu esi, Dievs, Dievs, kur tu esi? Nu labi, lauva, nu lūdzu, nu paņem to vienu. Ne mani, ja? Ņem šito, šito paņem. Kāds ir tavs ieradums? Vai tavs ieradums vienkārši, oh, Vai tavs ieradums, wow, pag, pag, pagai, pagai, viss apstājies. Jēzus vārdā apstājies. Visiem četriem no mums brāļiem, viss, viss kontroli, viss apstājās, viss. Mēs 20 minūtes gājām ar kājām, un mēs četri brāļi skrējām vienkārši skrējām uz to, to, to vilcienu pieturu, jo mums bija vilciens. Mēs atgriezāmies atpakaļ mājās pēc dievkalpojuma. Un tad atkal tā caurē mums sākās. A, to visu laiku, jā, viss, viss bija kārtībā. Tas patiešām ir, tagad, nu, baigs smieklīgi izklausās. Bet tad, kad tu ej cauri pats tai situācijai, nav viegli. What is your Kāds ir tavs ieradums? Un Dāvids, viņa ieradums, tas bija viņa ieradums. Vienalga arī kas notiktu. Dievs man ir devis šo dārzu, un es par to rūpēšos, es to sargāšu. Es vienkārši turpināšu rakstīt šīs dziesmas. Es turpināšu rakstīt dziesmas par godu tām. Kungs, kungs, tas kungs ir mans gans. Un Dievs to redzēja. Viņš domāja, šis ir nu, vienkārši tik traks. Un viņš nepadosies. Viņam bija tas ieradums. Un tad Dievs zināja. Viņš zināja, ka šis puisis, es varu dot Izraēlu visu viņam. What is that? kāds ir tavs ieradums. Kaut kas notiek. Vai? Tēvs, es tevi slavēju. Es tev pateicos, kā Dāvids teica, tas kungs, kas mani izglāba, viņš izglābs mani arī tieši tagad. Es mēdzu draudzē sēdēt pēdējās rindās. Man bija kāds 17 gadi, kaut kas tā. Dziedāju. Ah! Tad māc... Oh, Un tad mācītājs teica, o, oh, mums tagad būs svētdienas skola, vai ir bērni šeit? Mums tātad bija, tad viņš saka, mums ir bērni, bet mums arī vajadzīgi svedienas skolotāji. O, oh, zini, neviens izskatās, ka negrib to darīt. Es tā. Nekādas, ne, ne svētdienas skolas pieredzes man, ne kaut kādas tur, tur, tur apmācības, nu pilnīgi nekā. Notiek dievkalpojums. Es aizēju ar bērniem uz to telpu. <laughs> Es paskatos uz tiem septiņiem vai desmit bērniem. Nu, zin kā, tropu bērni, tropu bērni, tik aktīvi, ka vispār nezinu, ko darīt. Kāds tur viens otram spēr, tur nu viss notiek, nu par rītīgam, tur tu, nu, jātiek galā. Un, un, un tad es pēkšņi vienkārši sapratu, o, o, o, pie kam es vispār esmu te piekritis. Bet es ar, caur to visu es mācījos, es saku, labi, es saku, lopšs! miers. Mm, um, mm, mm. mm. O, padziedāsim kopā. Jā, jā, jā, davai, viņi tur dzied, dzied. Uh, kaut kādas tur kustības izdomāja tie dziesmai klāt, tur, ko mums tur iemācamies. Un tad... Today I will talk about David and Goliath. Šodien es jums pastāstīšu par Dāvidu un Goliātu. Un tad es tā... Ja es vienkārši paņemšu bībeli un teikšu... Un Dāvids gāja pēc, pie Goliāta, viņš attiek Goliātu, un tad viņš... Pagaid, pagaid, pagaid, Dāvids... Un tad vienkārši tās idejas man galvā iet, kā, kā man labāk to... Nu, labāk. Un tad Dāvids gāja. Dāvids... Goliāts. Un visi bērni. Tā es visu to sāku. Tagad, kad es paskatos atpakaļ, īstenībā tas liekas tik smieklīgi, bet es ticu, ka tur, kad es atrados tur, Dievs skatījās uz mani, Viņš mani vēroja. Un tad, pēc diviem gadiem, tas laikam notika pēc diviem gadiem, mācītājs teica, Sem, Viņš teica, šodien jaunieši sapulcā tev vajadzētu runāt par kaut ko. Es tā, uh, es atros tajā nedēļā, es vienkārši lūdzu, es lūdzu Dievs. Dievs. Un tad tajā dienā es uzvilku savu tēvu kreklu. Mans tēvs jau bija miris. Bet viņš bija tik svaidīts, Dieva vīrs. Tāpēc es uzvilku viņa kreklu lai viss, lai viss tas svaidījums, tā kā, nu, es to tā kā justu. Un tad es iegāju tur pie viņiem, nostājos, jā, tur tā zāle ir pilna ar cilvēkiem. Un es sludināju kādas 45 eh, minūtes. Nācis man bija aizvērts cieta. Čupējot! <laughs> Es vienkārši nevarēju paskatīties uz cilvēkiem. Es vienkārši, <laughs> es vienkārši nevarēju paskatīties. Un tad Dievs ir ielika man par atbildīgo uz diviem gadiem tādā starptautiskā grupā. Un tad viņš pēc tam arī man atved šeit uz Latviju. Tad kāds ir tavs ieradums? Kāds ir ieradums tev šodien? Jo tavs ieradums, kas tev ir tieši tagad, šodien, Amen tas Dievam ir ļoti svarīgs un zīmīgs. Vēl viena lieta. Mans tēvs man ir kā varonis. Viņš ir Dieva vīrs. Tad, kad viņš nomira 7. maijā 1999. gadā, es biju tik ļoti šokēts visi raud. Bet manī es jūtu, ka ticība paceļās. Es domāju, ka viss mans tēvs tulīt augšām celsies. Es raudāju, bet man likās, ka... Man bija, tajā, tajā laikā man bija 15 gadi kaut kur. Un es sāku gavēt es, es gavēju pat bez ūdens. Un, ziniet, tropu zemēs tas nav vienkārši. Bet es biju tik to mērķi tā nospraudis. Un tad tās bērns bija paredzēts 9. maijā. Un es domāju, un es domāju, Un mana tā doma tam, kam es tik ļoti ticēju, bija, ka 8. 9. datumā es gavēšanu lūkšu, un tajā 9. datumā tajās bērēs mans tēvs vienkārši augšām celsies no tiem mirušajiem. Man bija tā pilnā ticība. Un ļoti, ļoti daudz cilvēku bija ieradušies mūsu mājās, viņi mūs iedrošināja, bet manī iekšām likās, <laughs> Es, es domāju, vienkārši pagaidiet, pagaidiet. Rīt mans tēvs augšām celsies. Es gavēju un lūdzu tās divas dienas. Es teicu, Dievs, es ticu, ka tu to vari izdarīt. Jo viņš bija visa mana pasaule. Mans tēvs bija visa mana pasaule. Man. Viņš bija mans varonis es viņam biju tik ļoti pieķēries, viņš man bija tik ļoti tuvu. Un 9. maijā tajās bērēs mācītājs tur sludināja, kaut ko teica, lūdza. Un es vienkārši, es, es stāvu un gaidu, es tik ļoti, to, tik ļoti gribu to redzēt. Es saku, Dievs, jā, jā, jā. Jā, tagad viņam vajadzētu atvērt acis, lūdzu, lūdzu, Dievs, lai viņš atver tagad savas acis, nu lūdzu. Un tad viņi aizvērtā zārku, to, to zārku ciet. Un viņi nolaida to zārku tur, tur zemē, tajā bedrē. Un tad viņi sāka viņu jau, jau aprakt. Un tad vienkārši tas man tā, bija kā blieziens pa galvu. Nu, kā, kā, kā tāds šoks, ko es neesmu piedzīvojis. Viss viņš ir projām. <laughs> Viss man ticība, viss, kam es ticēju, tas tika tā pārbaudīts. Viss. Bet, bet es atceros savu tēvu. Un es atceros manas apsolījumus. Dievs. Dievs. Dievs vienalga, lai arī kas notiktu. Es tevi slavēšu. Es tevi slavēšu un teikšu. Man ticība viss, tas viss ir kaut kur zemē. Mēs pēc tām bērēm atgriezāmies mājās. Un mēs dziedājām. Un tieši tajā svētdienā es biju draudzē kopā ar savu māmu un saviem brāļiem. Mēs slavējām, jo tavs ieradums, viņš ir tik ļoti svarīgs. Un tas ir kur? <clears throat> Kur šī te sistēma manī tika veidota. Vienalga, lai arī kas notiktu. <clears throat> Vienalga, ko es pazaudētu. Manas attiecības ar Dievu. Tas ir mans dārs. Un es to sargāšu un parūpēšos par to. Un tad mēs atbraucām uz Latviju. <clears throat> Un divi no maniem bērniem nomira. Tieši tā pati lieta notikās. O, lauva nāca. Nu, kur ir tagad tavs dievs? Drž. Sem. Nu, kur ir? neizējuši kompromiss. Tad, kad tas ienāk tavā dārzā, neizēju uz nekādu kompromisu. O, oh, nu man ir tās at, tā atbildība. O, oh, oh, biznes, projekts, bērni tur, nu, kas man patbildīgi tik nav? Um, pag, pag, tā ir tava izvēle bet pāri visam sargi savu dārzu. Tāpēc kāds ir tās praktiskās lietas? Pavadīt laiku kopā ar Dievu, studēt bībeli, būt daļai no garīgās ģimenes, regulāri kalpot, kalpot, kalpot, kalpot. Eusem! Eusem! Dž! oh, ieradums, piedot. Piedot. Bet sem, nu kā man to izdarīt? Es nezinu. Tas ir mans ieradums. Staigāt kopā ar Dievu. Un tāpēc es izvēlos piedot, ka man sāpina. Es izvēlos svētīt. Tas ir mans ieradums. Depression nāk nāk depresija. Mans ieradums. Es vienkārši atkāpjos no tevis. Oh, Nevis tā, ka oh, viņa nāk, viņa nāk, depresija, es jūtu lauva, lauva, lauva, nāk, depresija, nāk, nāk, nāk, nāk. Un ir atnākusi. Dusmas nāk, Dusmas nāk, dusmas nāk. Es jau kļūstu dusmīgs, es kļūstu dusmīgs, es esmu dus, dus, dus, dus. Es esmu dusmīgs. Nu, saprotat to domu? Nu. Who told you? Kurš tev to teica? Kurš tev to teica? Kad šī depresija viņa tev pieder, kad Who viņai ir jānāk par tevi. Nu, kas tev to teica? Kurš tas bija? Oh, but Sam, oh, bet nu, Sam, nu, nu, tā ir bijis visu laiku. Nu, bet kurš tev to teica? Oh, tas brālis tāds, man nepatīk šī, tas nepatīk šī, tas nepatīk tas. Tas ir vienkārši ieradums. Vienkārši pārtrauc to ieradumu. Sāc, aizsāc pavisam jaunu. Kāds ir tas jaunais ieradums? Kāds ir tavs jaunais ieradums? Vienkārši atteikties, nu, piedod, tad, kad tu esi aizvainots. Vienalga, kas lai arī notiek. Oh, oh man ir aizvainojums. Oh. Vienkārši atsakies no tā, nu atsakies. Es atceros, ka vienu dienu viens cilvēks atnāca pie manis Rīgā. No draudzes, ja? Mācītāji. Mācītāji. Dievs tevi sodi. Dievs tevi sodīs. Vienkārši, vienkārši viņš pateica man tāds ārprātīgs lietas. Mm, es eh, ieklausījos, nu es klausījos, ko viņš man saka. Es saku, lūdzu, zini, lūdzu, lūdzu par mani. <laughs> Ieradums vienkārši. Es saku, lūdzu par mani. Nē, nē, ha, ha, ha, ha, ha. Es saku, labi, labi. Es saku, es tagad došos uz Rīgas centru. Vai tu gribi, lai es tev paņem līdzi un aizvedu? Viņš tā. Viņš ir vienkārši šokēts jo viņš sagaidīja to, viņš gribēja sagaidīt, kad es tagad ņemšu, eksplodēšu, vienkārši viņu sašaušu. Nekas tāds nenotika. Ziniet, kāpēc? Kad gadus, gadus atpakaļ, Dievs iemācīja man, viņš iemācīja man šo ieradumu piedot. Ļoti būt ātram, žiglam piedot un vienkārši kalpot. Es viņu aizvedu līdz centram, un tad es pēc tam viens turpināju savu ceļu mašīnā. Es raudāju mašīnā. Bet tas bija tikai Dievu priekšā. Bet cilvēku priekšā nekad neaizvaino viņus, nesāpina viņus. Nekad neesi aizvainots par to, ko tev saka vai par ko tev dara. Nekad neesi aizvainots pret savu brāli vai māsu. Tas ir ieradums. Tam ir jābūt kā tavam ieradumam. Ieradumam. Ir ļoti grūti to aizsākt, to trenēt. Piedot, oh, bet nu tā sāp tik grūti. Mm, piedod man lūdzu. Vienkārši atsakies no tā, ka tu varētu būt aizvainots. Oh! Atsakies būt skaudīgs. Trenējies. Runā patiesību. Oh! Dāvids. Dāvid, tu tagad esi gatavs. Un es dāvāšu tev Izrēlu. Wow. Jo pienāks arī tavs laiks. Bet tas, kā tu parūpējies par kāda cita avīm, tas Dievam ir tik ļoti svarīgi. tas, kā tu parūpējies par to savu dārzu, tas Dievam ir ļoti svarīgi. Un es esmu mēģinājis to iepriekš. Un es to darīšu arī tagad atkal. Daži no jums jau to zina, daži varbūt nē. Atsakies no aizvainojuma. Tā, labi. Gati nāc šurp. Jo īpaši tas ir situācijās, situācijās ar cilvēkiem. Daudz gadus apakaļ šis te ieradums manī tika izveidots. Met atpakaļ man. Tad, kad kāds tevi ņem un aizvaino, vai kāds tevi sāpina, ja tu to noķer, tas tev sāpinās. Bet ja tu to neķer, tu ļauj tam kaut kur nokrist, tad tu esi brīvs. Un es to iemācījos gadus atpakaļ. Lai arī vienalga, kurš tev kaut ko sliktu izdarītu, vienkārši piedod, piedod uzreiz, piedod viņam to. Uh, nāk aizvainojumi. <laughs> Labi. Es svētīju viņu mīlu, viņu visu palaid vienkārši vaļā. Lauva, lācis, piu, piu, turpina savu ceļu. Ka, kas ir tavs dārs? Katram vienam no mums, mums ir savi dārzi. Un mans tas galvenais dārs, tās ir manas attiecības ar Jēzu Kristu. Un man par tām ir jāparūpējās un jāsargā tās. Un tas nozīmē to. Tas nozīmē, ka tam ir vajadzīgi kādi labi ieradumi. Mēs visi varētu piecelties kājās un lūgt. when you take care of the garden. <laughs> na na na na. Slave yo. Slave na da da da da. Second day. Slave Next week. When it is every day. The same thing. The next week Kur tu esi Dievs? Vai tu esi šeit? Trešā nedēļa. Krustu manā krusta. Mans krust. Ceturtā nedēļa. na doma pašķietot. Domā. Your singing is not just in Martin'sale. Your singing should be also in at home on the computer and you open Swedbank account. And you see null, null, null. Minus. Slave. Slave. Slave. Slave na na na na na Slave na na na na na Because that's a lower. Jo, der er lower. Der er No way. No way. <laughs> Nu, tā ir. Nu, bet tā ir, vai ne? Nu, tā ir tas, tas, ko tu piedzīvo, vai ne? Nulle. Nulle. Un visu mīneses. Un mīnesi visi tur. How many of you can laugh? Cik daudz no jums jūs par to vienkārši varat pasmieties? And just saying. Vienkārši pateikt. Children is sick. Bērni slimi. I remember first when Rebecca was sick. Es atceros, tad, kad pirmo reizi saslimu mūsu Rebeka. Oh, oh, doktor, doktor, doktor, doktor. Stradin hospital. Stradin slimnīca. <laughs> Hello, hello. India also. India arī. Māmu! Tagad ceturtā bērns. Tagad, kad ceturtais bērniņš jau. Būs labi. Būs labi, būs labi. Tēti, tu nerūpē man. Tēti, tu pat nerūpējies. No, nu, don't worry. Neuztraucies, neuztraucies. Sing. Dziedi. Bet tēti, jau. Bet tēti, man ir. <coughs> Tā ir pareiz laiks, tu sing. Jā, jā, jā, tagad ir īstais laiks, lai padziedātu. Slāve. Slāve. <coughs> Slāve. Slāve. Yesterday he was sick. Vakardien Vakar. Artis bija slims. He was telling me. Artis viņš man teica. Kad, when we had the Ems, nu, Viņš saka, zini, Sam, nu, nav labi, nav labi. Ask him what I told him. Pajautājiet viņam, ko es viņam teicu. I said, this is the time you need to sing. Es teicu, tieši tagad ir tas īstais laiks, kad tev vajag dziedāt. And he's here. Un viņš ir šeit. He looks very viņš sick. Viņš izskatās ļoti slims. <laughs> what is your habit? Kāds ir tavs ieradums? Oh, I have this stress. This. It's Ai, okay. Stress, tā, stress, It's tas okay. Ir, viss ir kārtībā. It's viss okay. ir kārtībā. Fight that lion. Cīnies ar Don't to lauvu. That's your habit. It's no your habit. Tas ir tavs ieradums. You have responsibilities. ir You're busy. Tu esi That's okay. Walk with God. Staigā. Walk with God. Walk with God. Staigā Walk kopā ar Dievu. Staigā Walk with God. Refuse. Atsakies. Refuse to be offended. Refuse to be angry. Atsakies būt you, Lord, that you will put in us this revelation of having godly habits. Par to, ka ir šie ieradumi. No, how many of you want godly habits? Raise your hand. Daudz no jums jūs vēlaties šo Dievam tīkamo ieradumu. Just raise your hand and say, God. Pacel savu roku un saki, Dievs. Say, God, I want to be a man of godly Dievs, habits. es gribu būt par tādu vīru vai sievu, kurā sirdī mājo šis tev You, you tell him, you tell him, God, I want. Tu saki to Dievam tagad, tu to pasaki. I want to be a man of godly habits. Es gribu būt par tādu Dievu vīru un sievu. Hallelujah. Father, in Jesus' name, as your people, we come to you. And we ask that you would oh, help us. Forgive us our sins. Forgive us for every ungodly habit. Thank you for the garden you've given us. Thank you for the garden that you have blessed and given me. Tev, kungs, tieši par šo dārstu, ko Tu esi svētījis un dāvājis tieši man. And Lord, we thank you. Un, kungs, mēs Tev pateicamies. Because you are with me. Mēs pateicamies Tev par to, Dievs, ka Tu esi ar mani. God, I want to take care and Dievs, guard. Dievs, gribu parūpēties un sargāt. The garden that you've given me. Sargāt šo dārstu, kur Tu man esi devis. Father, in Jesus' name. Tavs Jēzus Kristus vārdā. We pray that the Holy Spirit would do a mighty work in our house. Mēs lūdzam, un Jēzus Kristus that when the lion or the bear comes, in Jesus' name, I refuse to be fearful and I choose to go out iziet tieši tad ārā. And fight that lion. Cīnīties ar šo lauvu. To fight that depression. Un cīnīties ar šo depresiju. In Jesus name. Jēzus Kristus vārdā. To fight that sickness. Cīnīties ar šo slimību. In Jesus name. Jēzus Kristus vārdā. To fight bitterness. Cīnīties ar rūgtumu. In Jesus name. Jēzus Kristus vārdā. To fight laziness. Cīnīties ar slinkumu. In Jesus name. Jēzus Kristus vārdā. To fight jealousy. Cīnīties ar skaudu.